24. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Yef'alullahu ma yeşâ ve yahkumu ma yurid. Allah dilediğini yapar ve dilediği gibi hükmeder. Sual. E ağzında ısma ilahiyeden olan Rahim ve Hakim ve Vedurun iktiza ettikleri şefkat perverane terbiye ve maslahatkarane tedbir ve muhabbettarâne taltif nasıl ve ne suretle müthiş ve muvhiş olan ment ve ademle, zeval ve firakla, musibet ve meşakkatle tevfik edilebilir. Haydi, insan saadet ebediyeye gittiği için mevt yolunda gençliğini hoş görelim. Fakat bu nazik ve nazenin ve zihayat olan eşyar ve nebatat envaları ve çekirdekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bakaya müştak olan hayvanat taifelerini mütemadiyen hiçbirini bırakmayarak istisnalarında ve gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tahirlerinde ve hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri durmayarak zavallerinde ve hiçbiri memnun olmayarak firaklarında hangi şefkat ve merhamet var? Hangi hikmet ve maslahat bulunur? hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? El cevap, dai ve mukteziyi gösteren beş remizle ve gayeleri ve faydaları gösteren beş işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikat uzmaya, uzaktan uzaya baktırmaya çalışacağız. Birinci makam. Beş remizdir birinci remiz. 26. sözün hatimelerinde denildiği gibi Nasıl ki mahir bir sanatkar, kıymetli bir elbiseyi murassa ve münakkaş surette yapmak için bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi sanat ve maharetini göstermek için o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır. O adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkara desin, Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tavyir ediyorsun? Ve beni kazdırıp oturtup meşakkatle benim istirahatımı bozuyorsun. Aynen öyle de. Sani Zülcelal, her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş esmasıyla kemalat sanatını göstermek için her bir şeye, hususen zihayata, duygularla murassa bir vücut libasını giydirerek Üstünde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapardı. Cilve-i esmasını gösterir. Her bir mevcuda dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak bir kemal, bir lezzet, bir temiz veriyor. Malikül mülki yetasarrafu fî mülkihi keyfe yaşa. Mülkün sahibi, mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder. Sırrına mazhar olan o sani zülcelale karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin, bana zahmet veriyorsun. Benim istirahatimi bozuyorsun. Haşa. Evet mevcudatın hiçbir cihette vacib ile vücuda karşı hakları yoktur rahat hak dava edemezler. Belki hakları daima şükür ve hamd ile verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir. Çünkü verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır. Birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat ise ademdir, hem nihayetsizdir. Ademler ise illet istemezler. Nihayet size illet olamaz. Mesela madenler diyemezler. Niçin nebati olmadık? Şekva edemezler. Belki vücudu madeniye mazhar oldukları için hakları fatırına şükrandır. Nebatat niçin hayvan olmadım deyip şekva edemez. Belki vücut ile beraber hayata mazhar olduğu için hakkı şükrandır. Hayvan ise niçin insan olmadım diye şikayet edemez. Belki hayat ve vücut ile beraber Kıymetler bir ruh cevheri ona verildiği için onun üstündeki hakkı şükrandır ve hakeza kıyas et. Ey insan müşteki! Sen mağdum kalmadın, vücut nimetini giydin, hayatı tattın, camit kalmadın, hayvan olmadın, İslamiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selamet nimetini gördün ve hakeza. Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahzun nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek, imkanatla ademiyat nedimde ve senin eline geçmediği ve sen layık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden batıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun ve küfranı nimet ediyorsun. Acaba bir adam minare başına çıkmak gibi âli derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün. O nimetleri verene şükretmesin ve desin. Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım diye şekva ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfran nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dahi anlar. Ey kanaatsiz, hırslı ve iktisatsız, israflı ve haksız, şekvalı, gafil insan, katiyen bil ki, Kanaat ticaretli bir şükrandır. Hırs hasaretli bir küfrandır. Ve iktisat nimete güzel ve menfaatli bir ikramdır. İsraf ise nimete çirkin ve zararlı bir istifraftır. Eğer aklın varsa kanaata alış ve rızaya çalış. Tahammül etmezsen ya sabur de ve sabır iste. Hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Herhalde şekva etmek istersen Nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et. Çünkü kusur ondadır. İkinci reis. 18. mektubun ahirki meselesinin ahirinde denildiği gibi Halik-i Zülcelal, hayret numa, dehşetengiz bir surette bir faaliyet rububiyetiyle mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdid ettiğinin bir hikmeti budur. Nasıl ki mahlukatta faaliyet ve hareket bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten bir muhabbetten ileri geliyor. Hatta denilebilir ki her bir faaliyette bir lezzet nevi vardır. Belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi bir kemale müteveccihtir. Belki bir nevi kemaldir. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder ve madem kemali mutlak ve kamil-i zülcelal olan vacib-ül vücud, zat ve sıfat ve efalinde bütün enval kemalata camidir Elbette o zatı ı vacib vücudun vücudu vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda ve istinay zatisine ve gınay mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzüh zatisine münasip bir şekilde hadsiz bir şefkat mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbeti münezzehesi vardır. Elbette o şefkat-i mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes vardır.'' Ve o şey ki mukaddesten gelen hadsiz bir sururu mukaddes vardır. Ve o sururu mukaddesten gelen tabiri caizse hadsiz bir lezzet-i mukaddese vardır. Ve elbette o lezzet mukaddesi ile beraber hadsiz onun merhameti cihetiyle faaliyet kudreti içinde mahlukatının istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et eden o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman ve Rahim'e ait tabiri caizse hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Ve o hadsiz faaliyet dahi hadsiz bir tebdil ve tahhir ve tahvil ve tahribi iktiza ediyor. Ve o hadsiz tahhir ve tebdil dahi menk ve ademi zeval ve kiratı iktiza ediyor. Bir zaman hikmet-i beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faydalar nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki o hikmet abesiyete gider. Onun için filozofların ileri gelenleri ya tabiat dalaletine düşer veya sofestai olur veya ihtiyar ve ilmi sani inkar eder veya halika mucibi bizzat der. İşte o zaman rahmet-i ilahiye hakim ismini imdadına gönderdi. Bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Yani her bir maslu öyle bir mektub-u Rabbani'dir ki umum zişuur onu mütalaa eder. Şu gaye bir sene bana kafi geldi. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti. O gaye kafi gelmemeye başladı. Daha çok büyük diğer bir gaye gösterildi. Yani her bir masnuun en mühim gayeleri saniyine bakar. Onun kemalat sanatını, ve nüfuş esmasını ve murassat hikmetini ve hedayayı rahmetini onun nazarına arz etmek ve cemal ve kemaline bir ayna olmaktır bildim. Şu gaye hayli zaman bana kafi geldi. Sonra sanat ve icadı eşyadaki hayret engiz faaliyet içinde gayet derece süratli tahyir ve tebdildeki mucizat-ı kudret ve şuunat-ı rububiyet göründü. O vakit bu gaye dahi kafi gelmemeye başladı. Belki şu gaye kadar büyük bir muktazi ve dahi dahi lazımdır bildim. İşte o vakit şu ikinci remizdeki muktaziler ve gelecek işaretlerdeki gayeler gösterildi ve yakinen bana bildirildi ki kainattaki kudretin faaliyeti ve seyir ve seyelan eşya o kadar manidardır ki o faaliyetle sani hakim enva kainatı konuşturuyor. Dünya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri Onların o konuşmalarındaki kelimelerdir ve taharruk ise bir tekellümdür. Demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekellümat-ı tesbihiyedir. Ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envaının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Üçüncü deniz. Eşya zaval ve ademe gitmiyor. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Alem-i şehadetten alemi gayba gidiyor alemi tagayyür ve fenadan alemi nura bekaya müteveccih oluyor. Hakikat noktayı nazarında eşyadaki cemal ve kemal esma ilahiyeye aittir Bu onların nukuş ve cilveleridir. Madem o esma bakidirler ve cilveleri daimidir, elbette nakışları teceddüt eder, tazelenir, güzelleşir. Ademe ve fenaya gitmiyor. Belki yalnız itibari taayyünleri değişir ve medar hüsün ve cemal ve mazhar feyiz ve kemal olan hakikatları ve mahiyetleri ve hüviyet-i misaliyeleri bakidirler. Ziruh olmayanlar doğrudan doğruya onlardaki hüsün ve cemal esma ilahiyeye aittir. Şeref onlaradır. Medih onların hesabına geçer. Güzellik onlarındır. Muhabbet onlara gider. O aynaların değişmesiyle onlara bir zarar iras etmez. Eğer ziruh ise, zevil ukulden değilse, onların zaval ve firakı bir adem ve fena değil. Belki vücudu cismaniden ve vazifeyi hayatın dagdagasından kurtulup, kazandıkları vazifenin semerelerini baki olan ervahlarına devrederek, onların o ervah-ı bakiyeleri dahi birer esma ilahiye istinad ederek devam eder, belki kendine layık bir saadete gider. Eğer o ziruhlar zevil ukulden ise, Zaten saadet-i ebediyeye ve maddi ve manevi kemalata medar olan alem bekaya ve o salih hakimin dünyadan daha güzel, daha nurani olan alem-i berzah, alem-i misal, alem-i ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyir seferdir. Bir mevt ve adem ve zeval ve firak değil, belki kemalata kavuşmaktır. En hasıl, madem Sani Zülcelal vardır ve bakidir, ve sıfat ve esması daimi ve sermediğidirler. Elbette o esmanın cilveleri ve nakışları bir manevi beka içinde teceddüt eder. Tahrip ve fena, idam ve zeval değildirler. Malumdur ki insan, insanlık yetiyle, ekser mevcudatla alakadardır. Onların saadetleriyle mütelezziz ve helaketleriyle müteellimdir. Hususan zihayat ile ve bilhassa nebi beşerle ve bilhassa sevdiği ve istihsan ettiği ehli kemalin alamıyla daha ziyade müteellin ve saadetlerine daha ziyade mes'ul olur. Hatta şefkatli bir valide gibi kendi saadetini ve rahatını onların saadeti için feda eder. İşte her mümin derecesine göre nuru Kur'an ve sırrı iman ile bütün mevcudatın saadetleriyle ve bekalarıyla ve hiçlikten kurtulmalarıyla ve kıymetler mektubat-ı Rabbaniye olmalarıyla mesluk olabilir ve dünya kadar bir nur kazanabilir. Herkes derecesine göre bu nurdan istifade eder. Eğer ehli dalalet ise kendi elemiyle beraber bütün mevcudatın helaketiyle ve fenasıyla ve zahiri idamlarıyla, zirih ise alamlarıyla müteellim mi olur? Yani onun küfrü, onun dünyasına adem doldurur, onun başına boşaltır, daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Dördüncü remiz çok yerlerde dediğimiz gibi bir padişahın, sultan, halife, hakim, kumandan gibi muhtelif ünvanlar ve sıfatlardan neş'et eden muhtelif ayrı ayrı devair teşkilatı olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının hak ve hesaba gelmez türlü türlü tecelliyatı vardır. Mahlukatın tenevvüleri ve ihtilafları o tecelliyatın tenevvülerinden ileri geliyor. İşte her kemal ve cemal sahibi, fıtraten cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o muhtelif esma dahi daimi ve sermediği oldukları için daimi bir surette zat-ı akdes ashabını tezahür isterler. Yani nakışlarını görmek isterler. Yani kendi nakışlarının aynalarında cilve-i cemallerini ve inikas-ı kemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitab-ı kebirini ve mevcudatın muhtelif mektubatını anen fe anen tazelendirmek, yani yeniden yeniye manidar yazmak, yani bir tek sayfada ayrı ayrı binler mektubatı yazmak ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemmay akdesin nazar-ı şuhudunu izhar etmekle beraber bütün zişurun nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Bu hakikate işaret eden şu hakikatlı şiire bak. Kitab-ı alemin yaprakları enva-ı namadud, huruf ile kelimatı dahi efrad-ı namahdud, yazılmış destahı levh-i mahfuz hakikatte mücessem lafz-ı manidardır alemde her mevcut. Teemmel suturel kainati fe inneha minel meleil a'la ileyke resai. Kainatın satırlarını dikkatle mütalaa et. Zira onlar meleği aladan sana gönderilmiş mektup vardır. Beşinci remiz. İki nüktedir, birinci nükte. Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Madem Cenab-ı Vacib-ül Vücud'a intisap var, her şey için bütün eşya var. Çünkü vacib-ül vücuda nispetle her bir mevcut, bütün mevcudata, vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder. Demek vacib-ül vücuda intisabını bilen, veya imtisabı bilinen her bir mevcut, sırrı vahdetle, vacib-i vücuda mensup bütün mevcudatla münasebetdar olur. Demek her bir şey, o intisap noktasında hadsiz envar vücuda mazhar olabilir. Firaklar, zavaller o noktada yoktur. Bir an-ı seyyale yaşamak hadsiz envar vücuda nedendir. Eğer o intisap olmazsa ve dirilmezse, hassiz firaklara ve zevallere ve ademlere mazhar olur. Çünkü o halde alakadar olabileceği her bir mevzuda karşı bir firakı ve bir iftirakı ve bir zevali vardır. Demek kendi şahsi vücuduna hassiz ademler ve firaklar yüklenir. Bir milyon sene vücutta kalsa da intisapsız, evvelki noktasındaki o intisaptaki bir an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehli hakikat demişler ki bir an seyyale vücudu münevver milyon sene bir vücudu ektere müreccahtır. Yani vücudu vacibe nispetle bir an vücut, nispetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır. Hem bu sır içindir ki ehli tahkik demişler. Envar vücut ise vacib bir vücudu tanımakladır. Yani o halde kainat envar vücut içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zişuurlarla dolu görünür. Eğer onsuz olsa Adem zulümatları, firak ve zeval elemleri her bir mevcudu ihata eder. Dünya o adamın nazarında boş ve hali bir vahşetgah suretinde görünür. Evet nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi, ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nispeti var. Ve o nispetle birer kardeşi, arkadaşı mevcut olduğundan onların adedince arizi vücutları vardır. Ne vakit o meyve ağacın başından kesilse, her bir meyveye karşı bir kiral ve zaman hasıl olur. Her bir meyve onun için mağdum hükmündedir. Harici bir zulmeti adem ona hasıl oluyor. Öyle de. Kudreti ahad-ı samede intisap noktasında her şey için bütün eşya var. Eğer intisap olmazsa her şey için eşya adedince harici ademleri var. İşte şurenizden imanın azamet envarına bak ve dalaletin dehşetli zulümatını gör. Demek iman, şu beyan edilen hakikat-ı âliye-i nefs-i emriyenin ünvanıdır. Ve iman ile ondan istifade edebilir. Eğer iman olmazsa, nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey mağdumdur. Öyle de imansıza her şey madumdur zulmatlıdır. İkinci nükle, dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var. Birinci yüzü esma ilahiyeye bakar, onların aynalarıdır. Bu yüze zaval ve firak ve adem giremez, belki tazelenmek ve teceddüt var. İkinci yüzü, ahirete bakar, alemi bekaya nazar eder, onun tarlası hükmündedir. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Bekaya hizmet eder, fani şeyleri baki hükmüne getirir. Bu yüzde dahi mevt ve zeval değil, belki hayat ve beka cilveleri var. Üçüncü yüzü fanilere, yani bizlere bakar ki, fanilerin ve ehl-i hevesatın mahşukası ve ehl-i şuurun ticaretgahı ve vazifedarların meydan imtihanlarıdır. İşte bu üçüncü yüzündeki fena ve zaval, mevt ve ademin acılarına ve yaralarına merhem için o üçüncü yüzün iç yüzündeki beka ve hayat cilveleri var. Elhasıl, şu mevcudat seyyale, şu mahlukat seyyare, vacib bir vücudun envar-ı icat ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik aynalar ve değişen masallardır. İkinci makam, bir mukaddime beş işarettir. Mukaddime iki mebhastır. Birinci mebhas, bu gelecek beş işarette şu şuunat rububiyeti rasat etmek için birer sönük, küçük dürdüm nevinden birer temsil yazılacaktır. Bu temsiller şu şuunat rububiyetin hakikatını tutamaz, ihata edemez, mikyas olamaz, fakat baktırabilir. O gelecek temsilatta ve geçen remizlerde zat-ı akdesin şuunatına münasip olmayan tavirat, temsilin kusuruna aittir. Mesela lezzet ve surur ve memnuniyetin bizce malum manaları şuunat-ı mukaddeseyi ifade edemiyor. Fakat birer ünvan-ı mülahazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür. Hem dahi şu temsiller, muhit, azim bir kanun-u rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle, rububiyetin şuunatında o kanunun hakikatını ispat ediyor. Mesela bir çiçek vücuttan gider, binler vücut bırakarak öyle gider denilmiş. Onunla azim bir kanun rububiyeti gösteriyor ki bütün bahar, belki bütün dünyadaki mevcudatta bu kanun rububiyet cereyan ediyor. Evet Halik Rahim, bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyor? O Salim Hakim aynı kanunla her sene küreye arzın libasını tecdid eder hem o aynı kanunla her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. Hem aynı kanunla kıyamet vaktinde kainatın suretini tahir edip değiştirir. Hem hangi kanunla zerreyi Mevlevi gibi tahrik ederse aynı kanunla küreyi arzı meczup ve sema kalkan Mevlevi gibi döndürüyor ve o kanunla alemleri böyle çeviriyor ve manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor. Hem hangi kanunla senin bedenindeki hüceyratın zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil ediyorsa, aynı kanunla senin bağını her sene tecdid eder ve her mevsimde çok defa tazelendirir. Aynı kanunla zemin yüzünü her bahar mevsiminde tecdid eder, taze bir peçe üstüne çeker. Hem o sani kadir, hangi kanun hikmetle bir sineği ihya eder, aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder. Ve o kanunla küreyi arzı yine o baharda ihya eder. Ve aynı kanunla haşirde mahlukatı ihya eder. Şu sırra işareten مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Kur'an kerman eder. Ve hakeza kıyaset bunlar gibi çok kavanil rububiyet vardır ki zerreden ta mecmu aleme kadar cereyan ediyor. İşte faaliyet rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak ve genişliğine dikkat et ve içindeki sırrı vahdeti gör. Her bir kanun bir bürhanı vahdet olduğunu bil. Evet şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar her bir ilim ve iradenin cillesi olmakla beraber hem vahid hem muhit olduğu için saniyin vahdaniyetini ve ilim ve iradesini gayet kat'i bir surette ispat ederler. İşte ekser sözlerdeki ekser temsilat, böyle kanunların uçlarını birer cüz'i misalle göstermekle müddeada aynı kanunun vücuduna işaret eder. Madem temsille kanunun tahakkuku gösteriliyor, bürhan mantıki gibi yakini bir surette müddaa'yı ispat eder. Demek sözlerdeki ekser temsiller birer bürhan yakini, birer hüccet-i kafıa hükmündedir. İkinci mebahas, onuncu sözün hakikatında denildiği gibi bir ağacın ne kadar meyveleri ve çiçekleri vardır. Her bir meyvenin, her bir çiçeğin o kadar gayeleri, hikmetleri vardır. Ve o hikmetleri üç kısımdır. Bir kısmı saniye bakar, esmasının bakışlarını gösterir. Bir kısmı zişurlara bakar ki onların nazarlarında kıymetler mektubat ve manidar kelimattır. Bir kısmı kendi nefsine ve hayatına ve bekasına bakar. Ve insana faydalı ise insanın menfaatine göre hikmetleri vardır. İşte her bir mevcudun böyle kesretli gayeleri bulunduğunu bir vakit düşünürken hatırıma Arabi tarzda ve gelecek beş işaretin esasatına nota hükmünde olarak külli gayeleri işaret eden şu fıkralar gelmiştir. وَهَذِهِ الْمَوْجُودَاتُ الْجَلِيلَةِ مَزَاهِرُ سَيَّالَةِ وَمَرَايَا جَوَّالَةِ لتجدد تجليات أنوار إيجاده سبحانه بتبدل التعينات الاعتبارية أولا مع استحفاظ المعاني الجميلة والهويات المثالية وثانيا ما إنتاج الحقائق الغيبية بالنسوج اللوحية وثالثا ما نشر الثمرات الأخروية والمنازل السرمدية ورابعا ما إعلان التسبيحات الربانية وإظهار المقتديات الأسمائية وخامسا لظهور الشؤونات السبحانية والمشاهير العلمية bu البلاء mevcudat ما güzel manalarının ve misali hüviyetlerinin muhafaza edilmesiyle, saniyen gaybi hakikatları ve elvah-ı mahfuzadaki suretleri netice vermekle, salisen uhrevi semereleri ve sermediği manzaraları neşretmekle, rabian Rablerinin tesbihatını ilan ve Esma-i Hüsna'nın mukteziyatını izhar etmekle, hamisen şuunat subhaniyenin ve ilmi vücut dairelerinin zuhuru için itibari taayyünlerinin değişmesiyle, her türlü kusurdan münezzeh olan zatın, envar icadiyesinin tecelliyatının yenilenmesine birer gelip geçici mezahir, birer müteharrik aynadırlar. İşte bu beş fıkrada gelecekte bahsedeceğimiz işaratın esasatı var. Evet her bir mevcut, hususan zihayat olanların beş tabaka ayrı ayrı hikmetleri ve gayeleri var. Nasıl ki meyvedar bir ağaç birbirinin üstündeki dalları semere verir. Öyle de her bir zihayatın beş tabaka muhtelif gayeleri bulunur ve hikmetleri var. Ey insan-ı fani! Senin cüz'i bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatını meyvedar bir şeceri bakiye inkılap etmesini ve beş işarette gösterilen on tabaka meyvelerini ve on nevi gayelerini elde etmesini istersen hakiki imanı elde et. Yoksa bütün onlardan mahrum kalmakla beraber o çekirdek içinde sıkışıp çürüyeceksin.'' Birinci işaret. فَاَوَّلًا بِتَبَدُّلُ التَّعَيُّنَاتِ الْاِعْتِبَارِيَّةِ مَا اِسْتِحْفَازِ الْمَعَانِ الْجَمِيلَةِ وَالْهُلِيَّاتِ الْمِثَالِيَّةِ Fıkrası ifade ediyor ki bir mevcut vücuttan gittikten sonra zahiren kendisi ademe fenaya gider. Fakat ifade ettiği manalar baki kalır, mahfuz olur. Hüviyet-i misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi alem misalde ve alem-i misalin numuneleri olan elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın numuneleri olan kuvve-i hafızalarda kalır. Demek bir vücudu usulü kaybeder, yüzer vücudu manevi ve ilmi kazanır. Mesela nasıl ki bir sayfanın tabına medar olan matbaa hurufatına bir vaziyet ve bir tertip verilir. Ve bir sayfanın tabına medar olur. Ve o sayfa ise suretini ve hürriyetini basılan müteaddit yapraklara verir, ve manalarını çok akıllara neşrettikten sonra o matbaa ruhatının vaziyeti ve tertibi de değiştirilir. Çünkü daha ona lüzum kalmadı. Hem başka sayfaların tadı lazım geliyor. İşte aynen bunun gibi şu mevcudat arziye, hususen nebatiye, kalemi kader ilahi onlara bir tertip, bir vaziyet verir. Bahar sayfasında kudret onları icat eder ve güzel manalarını ifade ederek suretleri ve hüviyetleri alemi misal gibi alem-i gaybın defterine geçtikleri için hikmet iktiza ediyor ki o vaziyet değişsin. Ta yeni gelecek diğer bahar sayfası yazılsın. Onlar dahi manalarını ifade etsinler. İkinci işaret. Ve tarifen ma neşret temeratil uhreviye vel menazir sermediye. Bu fıkra işaret eder ki her bir şey cüz'i olsun, külli olsun, vücuttan gittikten sonra hususan zihayat olsa çok hakaiki gaybiye netice vermekle beraber alem-i misalin defterlerinde olan levh misali üstünde etvar hayatı adedince suretleri bırakıp o suretlerden manidar olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen sergizeşte hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalagah olur. Nasıl ki mesela bir çiçek vücuttan gider, fakat güzel tohumcuklarını ve tohumcuklarda mahiyetini vücutta bırakmakla beraber küçük elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı mahfuzanın küçük numuneleri olan hafızalarda binler suretini bırakıp zişurlara ekvar ı hayatıyla ifade ettiği tesbihat-ı Rabbaniye ve nükuş esmaiyeyi okutturur sonra gider. Öyle de yeryüzünün saksısında güzel masnuatla münakkaş olan bir bahar mevsimi bir çiçektir Zahiren zeval bulur, ademe gider. Fakat onun tohumları adedince ifade ettikleri hakaiki gaybiye ve çiçekleri adedince neşrettiği hüviyet misaliye ve mevcudatı adedince gösterdikleri hikmet Rabbaniye'yi kendine bedel olarak vücutta bırakıp sonra bizden saklanır. Hem o giden baharın arkadaşları olan sair baharlara yer boşaltır, ta gelip vazife görsünler. Demek o bahar zahiri bir vücudu çıkarır, manen bin vücut giyer. Üçüncü işaret ve tarifen maneşet ve meratil uhreviye ve menazil sermediye fıkrası ifade ediyor ki dünya bir tezgah ve bir mezrahadır. Ahiret pazarına münasip olan mahsulatı yetiştirir. Çok sözlerde ispat etmişiz. Nasıl ki cin ve insan amelleri ahiret pazarına gönderiliyor. Öyle de dünyanın sair mevcudatı dahi ahiret hesabına çok vazifeler görüyorlar ve çok mahsurat yetiştiriyorlar. Belki küre arz onlar için geziyor. Belki denilebilir ki onun içindir. Bu sekine-i Rabbaniye 24 bin senelik bir mesafeyi bir senede geçip meydanı haşrin etrafında dönüyor. Mesela ehli cennet elbette arzu ederler ki dünya maceralarını tahakkür etsinler ve birbirine nakletsinler. Belki o maceraların levhalarını, ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi o levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir, herhalde dar-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dar-ı cennette ala surun mütekabilin, karşılıklı tahtlarda işaretiyle, sermediği manzaralarda, dünyevi maceraların muhaveresi ve dünyevi hadisatın manzaraları cennette bulunacaktır. İşte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle kaybolması ve bir bir arkasından gelip geçmesi menazır-ı sermediyeyi teşkil etmek için bir fabrika tezgahları hükmünde görünüyor. Mesela nasıl ki ehli medeniyet fani vaziyetlere bir nevi beka vermek ve ehli istikbale yadigar bırakmak için güzel veya garip vaziyetlerin suretlerini alıp sinema perdeleriyle istikbale hediye ediyor zamanı mazi, zamanı halde ve istikbalde gösteriyor ve derc ediyorlar. Aynen öyle de. Şu mevcudat-ı bahariye ve dünyeviyede kısa bir hayat geçirdikten sonra onların sani hakimi, alem-i betaya ait gayelerini o aleme kaydetmekle beraber alem-i ebedide, sermediği manzaralarda onların etvar hayatlarında gördükleri vezaif-i hayatiyeyi ve mucizat-ı subhaniyeyi menazır sermediyede kaybetmek, مكتزاي اسم حكيم ورحيم لدى تفطر دودن بشارع ورابعا مع إعلان التسبيحات الربانية وإظهار المقتديات الإسمائية فكراس إفار إليوكي موجودات إطوار حياتينا متعدد أنواع تسبيحات ربانية يبيو هم إسماء إلهية من اتزار واستزامة تكتر حالات مثلا رحيم اسم شفقتك مكستر Rezzak ismi rızık vermek iktiza eder. Latif ismi lütfetmek istizam eder. Ve hakeza bütün esmanın birer birer muktezası vardır. İşte her bir zihayat hayatıyla ve vücuduyla o esmanın muktezasını göstermekle beraber cihazatı adedince sani hakime tesbihat yapıyorlar. Mesela nasıl ki bir insan güzel meyveler yer, o meyveler midesinde dağılır, erir, zahiren mahvolur. Fakat ağzından, midesinden başka bütün hüceyrat-ı bedeniyede faaliyetkârâne bir lezzet, bir zevk vermekle beraber attar bedendeki vücudu ve hayatı beslemek ve idami hayat etmek gibi pek çok hikmetlerin vücuduna medar oluyor. O taam kendisi de vücudu nebatiden hayat-ı insaniye tabakasına çıkıyor, tarakki ediyor. Aynen öyle de şu mevcudat perdesinde saklandıkları vakit onların yerinde her birisinin Pek çok tesbihatı baki kalmakla beraber, pek çok esma ilahiyenin de nukuşlarını ve mukteziyatını o esmanın ellerine bırakır. Yani bir vücudu bakiyeye tevdi ederler, öyle giderler. Acaba fani ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücut tutası denilebilir mi ki ona yazık oldu veyahut abes oldu veyahut sevimli mahluk neden gitti şekva edilebilir mi? Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, muhabbet öyle iktiza ediyorlar ve öyle olmak gerekir. Yoksa bir tek zarar gelmemek için binler menfaatı terk etmek lazım gelir ki o halde binler zarar olur. Demek Rahim, Hakim ve Vedud isimleri zevale ve firaka muarız değiller. Belki istilzam edip iktiza ediyorlar. Beşinci işaret ve hamisen ve zuhur-u şuunat subhaniye vel-meşahid-i ilmiye ifade edilir ki, mevcudat hususan zihayet olanlar, vücudu suriden gittikten sonra baki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler. İkinci İkincilerimizde beyan edildiği gibi, zat-ı vacib vücudun kutsiyet ve istinay kemaline muvafık bir tarzda ve ona layık bir surette, hassiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar tabiri caizse, mukaddes, hatsız bir memnuniyet, bir sevinç, ha bir de hata olmasın, hatsız bir lezzet mukaddese, bir ferah münezzeh, şuunat-ı rububiyetinde bulunur ki onların asarı bir müşahede görünüyor. İşte o şu şuunat iktiza ettikleri hayret numa faaliyet içinde, mevcuda tebdil ve tahirle, zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor. Mütemadiyen alem-i şehadetten alemi gayba gönderiliyor. Ve o şuunatın cilveleri altında mahlukat daimi bir seyir ve seyelan, bir hareket ve cevelan içinde çalkanmakta ve ehli gafletin kulaklarına vaveylâh-i firak ve zevali ve ehli hidayetin sem'ine velvele-i zikir ve tesbihi dağıtmaktadırlar. Bu sırra binaen her bir mevcut, vacib-ül vücudun baki şuunatının tezahürüne baki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyorlar. Hem o mevcut, bütün müddet hayatında geçirdiği etvar ve ahvali, ilmi ezeliğinin ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler. Demek her fani bir vücudu terk eder, binler baki vücutları kazanır, kazandırır. Mesela Nasıl ki harikulade bir fabrika makinesine adi bazı maddeler atılır, içinde yanarlar. Zahiren mahvolur fakat o fabrikanın indiklerinde çok kıymetli kimya maddeleri ve edviyeler teressüp eder. Hem onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çarkları döner. Bir taraftan kumaşları dokumasına, bir kısmı kitap tabına, bir kısmı da şeker gibi başka kıymetli şeyleri iman etmesine medar oluyor ve hakeza. Demek o adi maddelerin yanmasıyla ve zahiren mahvolmasıyla binler şeyler vücut buluyor. Demek adi bir vücut gider, âli çok vücutları ihsiyet bırakır. İşte şu halde o adi maddeye yazık oldu denilir mi? Fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı, o sevimli maddeleri mahvetti, şikayet edilir mi? Aynen öyle. Velillahil meselül ahala, halika hakim ve rahim ve vedud muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Her bir vücudu faniyi çok baki vücutlara çekirdek yapar. Makası da Rabbaniyesine medar eder. Şuunat Subhaniyesine mazhar kılar. Kalem kaderine mürekkep iktihaz eder. Ve kudretin dokumasına bir mekik yapar. Ve daha bilmediğimiz pek çok inayat-ı galiye ve makası da aliye için kendi faaliyet kudretiyle kainatı faaliyete getirir. Zerratı cebelana, mevcudatı seyerana, hayvanatı seyelana, seyyaratı deverana getirir. Kainatı konuşturur. Ayatını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. Ve mahlukat arziyeyi rububiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi arş ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş ve toprağı hırs ve ihyasına bir çeşit arş yapmış. O arşlardan üçünü mahlukat-ı arziye üstünde gezdiriyor. Katiyen bil ki bu beş remizde ve beş işarette gösterilen parlak hakikat-ı âliye, nur Kur'an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahip olunabilir. Yoksa o hakikatı ı bakiye yerine gayet müthiş bir zulümat geçer. Ehli dalalet için dünya çıraklar, ve zevallerle dolu ve ademlerle mala maldir. Kainat onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için ani bir vücut ile hadsiz bir adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel zulümat-ı ademle memnudur. Yalnız kısacık bir zamanı halde bir hazin nuru vücut bulabilir. Fakat sırrı Kur'an ve nuru iman ile ezelden ebede kadar bir nuru vücut görünür. Ona alakadar olur ve onunla saadet ebediyesini temin eder. En hasıl, biz şair Mısri'nin tarzında deriz. Derya olunca nefes, parelenince kafes, ta kesilince bu ses, çağırırım ya hak, ya mevcut, ya hay, ya mabut, ya hakim, ya maksud, ya rahim, ya vedud. Ve bağırarak derim, La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadikul vaadil emin. Melik, hak ve mübin olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Emin ve vaadinde sadık olan Muhammed onun Resulüdür. Ve iman ederek ispat ederim. İnnel ba'fe ba'del mevti hak vel cennete hak vel nâre hak ve ennes saadete el ebediyete hak ve ennallaha rahimun hakimun vedud ve enner rahmete ve hikmete vel muhabbete muhibbetun bi cemil eşya ve şuunatiha şüphesiz ölümden sonra dirilmiş haktır cennet haktır cehennem ateşi haktır saadet-i ebediye haktır şüphesiz ki Allah çok merhametli ve çok hikmetlidir o mahlukatını çok sever ve nihayetsiz bir muhabbetle sevilmeye layıktır ve şüphesiz ki onun rahmeti, hikmeti ve muhabbeti bütün eşyayı, bütün şuunatıyla kuşatır. Ve الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Dediler, bizi buna eriştiren Allah, hamdolsun. Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onun hesaba çekme. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tekûnu leke rıdaen ve lihakkî edâ'a ve ala âlihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına senin razı olacağın ve onun layık ve müstahak olduğu bir rahmetle salat ve selam et. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Subhane men ceale hadiyeteke ardı, meşhere sanati, mahşere hilfeti, mazhere kudreti, medare hikmeti, mazhere rahmeti, mezra cenneti, ممر المخلوقات مسير الموجودات مكيل المصنوعات فمزين الحيوانات منقش الطيورات مسمر الشجرات مزهر nebatat, موجزات علمه خوارق صنعه هدايا وجوده براهين لطفه دلائل الوحدة لطائف الحكمة شواهد الرحمة تبسم الأزهار من زينة الأثمار تسجع الأتيار من نسمة الأسحار تهزج الأمطار على خدود الأزهار تزين الأزهار تبرج الأثمار في هذه الجنان ترحم الوالدات على الأطفال الصغار fi küllil hayvanat ve insan taarrufu vedud teveddudu rahman tarahhu muhannan tahannunu mennan lil cin vel insan ve ruhu vel hayvan vel melek vel can her türlü noksandan ve kusurdan münezzehtir o zat ki ilminin mucizeleri, sanatının harikaları, cüb ve sahasının hediyeleri, lütfunun bürhanları, vahdetinin delilleri, hikmetinin latifeleri, rahmetinin şahitleri olan müzeyyen hayvanatı, münakkaş kuşları, meyveli ağaçları ve çiçekli nebatatı ile yeryüzü bahçesini sanatının meşheri, mahlukatının mahşeri, kudretinin mazharı, hikmetinin medarı, rahmetinin çiçekliği, cennetinin tarlası, mahlukatının resim geçit meydanı, mevcudatının seyelangahı, masnuatının ölçeği yapmıştır. Bu yeryüzü bahçelerinde meyvelerin zinetiyle gülen çiçeklerin tebessümü, seher yeriyle şakıyan kuşların secaaları, çiçeklerin yaprakçıklarındaki damlaların şıpıltısı, çiçeklerin süslenmesi, meyvelerin açılıp saçılması, bütün hayvanat ve insan validelerinin küçük yavrulara tarahhumu, cin ve insana ve hayvanata ve ruhaniyet ve melaikeye bir vedudun kendisini tanıttırması, bir Rahman'ın kendini sevdirmesi, bir hannanın parahumu, bir mennanın en latif rahmet cilvelerini izhar etmesidir.